Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Svi moji sljedbenici će ući u džennet Osim onih koji to ne htjednu Neko reče Ako to neće Allahu poslaniće Ko mi se bude pokoravao Taj će ući u džennet Ako mi se suprostavi Taj neće ući Odgovori on الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Draga braćo, obzirom da je puno svijeta danas iskušano jednim velikim problemom, a molim Allah subhanahu wa ta'ala da to iskušenje odalje od nas i da da da mi nismo time iskušani i da je, da je to iskušenje daleko od nas međutim bili mi time iskušani ili ne svijet oko nas jeste i to je iskušenje koje je općenito zahvatilo ljude i na njega treba upozoravati i treba ga upoznavati radi se o stvarima koje se plasiraju preko javnih medija pod raznim lijepim imenima, pod imenom umjetnosti, pod imenom književnosti, pod imenom raznim lijepim imenima, a tu su stvari kojima se ljudi zavode i udaljavaju od vjere. Ovdje posebno treba istaći televiziju. Ovdje posebno treba istaći televiziju. I mi svi često govorimo kako televizija ne valja, i kako je gledanje televizije treba izbjegavati i tako dalje. Međutim, mislim da treba jednom sjesti i dobro razmotriti sve štete koje nam dolaze od televizije, od stvari koje se plasiraju u javnim medijima, a posebno štete koje nam dolaze od filma. Od filma, filmova i serija. prije svega gledanje televizije prva stvar koja svakome može od nas naumpasti je da gledanje televizije makar se ono svelo na gledanje vijesti jednom dnevno makar se svelo na gledanje vijesti na nekakvim islamskim takozvanim satelitskim programima makar se do te mjere sužilo, to gledanje i tako najuže gledanje televizije nije moguće izbjeći i ne može proći bez da se zapadne u jedan veliki grijeh jedan veliki grijeh i da se napravi jedan veliki prekršaj koji Allah subhanahu wa ta'ala svakako zabranio i savjetio i vjernicima. Kaže poslaniku sallahu alaihi wa sallam kullil mu'minine je vudu min absarihim reci vjernicima neka obore svoje poglede وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ i neka čuvaju stidna svoja mjesta to je bolje za njih dakle kroz najobičnije vijesti mi smo iskušani time da gledamo u kako se zove reporterku koja je ofarbana dobro izbiranim bojama, najprefinjenijim bojama i farbama, posebno uređena za tu priliku. To je jedna opasnost koja se ne može tom prilikom izbjeći. Opasnost pogleda nije mala, to je ogromna stvar i veliki grijeh. Ali radijallahu anhu je pitao poslanika sallahu alaihi wasallam o pogledu iznenada. O pogledu iznenada. Kad iznenada nešto ugleda što je haram, pa mi poslanik sallahu alaihi wasallam naredio isrif besarak okreni pogled skreni pogled ne smiješ gledati wala tatba'i nadratan nadra i nemoj da ti pogled da ti drugi pogled uslijedi onaj prvi u nekim hadisima lekel ula vele se leke uhra tebi je taj prvi pogled koji si iznenada vidio, ali nije ti, nemaš pravo na drugi, znači drugi ti je haram. To je kad neko vidi nešto iznenada. A šta mislite, šta je s onim koji se zabulji u ekran? Koji se zabulji u ekran? Znači tu nema, tu se ne radi o prvom i drugom pogledu, nego o upornom, o upornom gledanju. Svakako svi velaji i svi počeci su u pogled su u pogled sve odatle počinje sve odatle od pogleda počinje zato su prijašnje generacije govorile za pogled men saraha nazarahu atba khatirahu ko slobodno pusti svoj pogled za njegovim pogledom će slijediti njegova misao ko slobodno pusti svoj pogled njegov pogled će popratiti njegovo razmišljanje ومن كثرت لحظاته دامت حسراته a kome se učestaju ti trenuci pogledi u haram znači trenutni pogledi u haram koga, u kogu budu čestiti trenutni pogledi u haram povećat će se njegova njegovo kajanje u adaat aukatuhu i propašće njegovo vrijeme puno vremena će na tome izgubiti. Zato kaže arapski pjesnik Nadarul ujuni ilal ujuni huvalladi Ja'lal helaka ilal fuadi sebila Pogled očiju u oči je ono što krči put ka propasti u srcu. Ono što otvara put propasti u srcu. Znači pogled očiju u oči je ono što otvara put propasti u u srce. Druga opasna stvar, a koju ne možemo, a da nismo do sad primijetili i zapazili, samo je nismo dakle nismo se na tim zamislili pa ovako definisali kao, pa ovako definisali opasna stvar koja, koja nas slijedi i šteta od televizije i javnih medija općenito za one koji žude za praćenjem javnih medija je uljepšavanje harama. Uljepšavanje harama. Da čovjek ne osjeti. Pa se najpoganije stvari nazivaju lijepim imenima. Je li tako? Zinaluk se ne naziva zinalukom i propašće. Nego se to zove ljubav, ašikovanje i tako dalje, nekim lijepim imenima. Jer ako kažemo zinaluk, blud, onda nas odmah to posjeća na loše, na zlo i podsjeća nas na kaznu koja iza toga slijedi. Ne, upotrebljavaju se lijepi termini. Isto tako za alkohol, da su to duhovna pića, pića za dušu. Tako, jedan od najpoganijih grijeha kamata ne naziva se kamatom nego se ona plasira pod novim imenima da bi bila prihvatljiva to se naziva korišć koja se vraća iz investicija jel? investiciona korist i tako dalje provizije golotinja ne naziva se to golotinjom i prostaklukom i nazadnošću. Ne naziva se tako, nego se to naziva lijepim imenom. To je moda. To je moda. Vidim, ljepoti. Dakle, samo se promijeni ime i od najružnijih i najodvratnijih stvari postaj, te stvari tim promjenom tog imena postaju prihvatljive u svijesti ljudi. Moda i zasveki godiš, za svako godišnje doba posebna golotinja. Da ne kaže ovo da. Je tako? Znači, to je korištenje lijepih izraza za ružne stvari. Za opštu razuzdanost i pokvarenost se ne kaže tako, nego se to kaže to je sloboda, lična sloboda ili sloboda mišljenja i tako dalje neposlušnost žene čovjeku se ne naziva tako, to je isto sloboda izraza i mišljenja. Najružnija i najodvratnija stvorenja kod Allaha subhanahu wa ta'ala plesačice i pjevačice, pjevači i muzičari, glumci, zinalučari se nazivaju najljepšim imenima. Zvijezda istoka. Je tako? pjevačica godine umjetnica i tako dalje znači lijep se izrazi koriste i to postaje prihvatljivo prihvatljivo kod ljudi s druge strane kroz ove medije ćemo vidjeti uporno nastojanje da se halal stvari i šarijatom utemeljene stvari nazivaju ružnim imenima i pokušavaju prikazati u što ružnijem svijetu i postižemo sasvim suprotno, jel? Sasvim suprot, suprotan efekt. Na primjer, ovdje je primjer koji je ispred mene naveden, primjer lijep, primjer islamskog bratstva i okupljanja muslimana oko vjere, oko akide, stvaranja pravog islamskog bratstva, to se kod njih naziva što se kod njih naziva političkom opasnošću ili političkim grupacijama ili grupacijska grupisanje ili grupacijske opasnosti. I sve one ljude, sve one ljude koji na takva mjesta dolaze, za njih se odma otvaraju dosjeji. Jer su to za njih već potencijalna politička prijetnja i opasnost u budućnosti. Dakle, jedan od principa po kojem službe bezbjednosti u svijetu otvaraju i počinju bilježiti dosije. Ne bilježi se dosije za svakoga, jel tako? To je nemoguće. Ali se, kad se predosjeti da bi neko mogao biti opasan, počne se bilježiti. Jedan od elemenata kad postaješ opasan, da si privržen pripadnik islamskog nekog džemata da se držiš vjeri da se držiš vjeri dakle šarijatnom obavezna stvar održavanje bratskih veza i ljubav ima Allaha subhanahu wa ta'ala kao uzvišeni ibadet za koji slijedi ogromna nagrada na sudnjem danu kod njih se naziva grupacijskom opasnošću. Zatim, na primjer, kroz izvještaje i kroz leksiku koja se koristi u izvještajima sa vratišta, recimo, se najuzvišenije stvari nazivaju ružnim imenima. I gubi se pravi efekat. Na primjer, sa fronta izvještaj neće se reći da je palo toliko i toliko šehida, nego kaže gubici u ljustvu. I prvo što se ostaje u svijesti ljudi je da su imali gubitke, a zaboravljaju na ahiretski račun da su tu šehid kod Allah subhanahu wa ta'ala. Tu samo neki primjer, da ne govorim o tome da ova naša braća šehidi, što je aktualno danas, se nazivaju samoubicama i tako dalje teroristima i tako dalje žena, pokrivena žena i nikap se zove pokretnim šatorom jel? i najružnijim drugim najružnijim imenima ili se, ili se zove crnim cefinima znači islamsko odjevanje žene se pokušava ismijavati i nazvati najružnijim najružnijim imenima. Druga opasna posljedica praćenja medija, gledanja televizije je isto tako da jednostavno stvar harama, šerijatskih zabrana olakša. I pričinjava se da je to obična stvar. To nije toliko teška stvar. I nije tako daleko od tebe olakšava se. Jednostavno se prikazuju na taj način da je lahko, vrlo lahko čovjeku zapasti u zinalog i pokazuju se kroz razne filmove i serije metode kako se to lahko može desiti. Da bi se čovjek naveo na razmišljanje da počne o tome razmišljati i tražiti puta ka tome. Zatim krađa, pušenje droge, nedozvoljene kontakti, ašikovanje i tako dalje. Sve su to stvari koje se jednostavno promovišu putem ovih medija i ukazuje se na njih kao stvar koja nije tako daleko od tebe, da je to lako dokučit, da je to lako dokučit i da je to obična stvar. To nije nikakva normalna stvar i prihvatljiva stvar u društvu, da to nije nikakva, nikakav izgred i nikakav prekršaj. Zatim se kroz medije nude i obučavaju ljudi kako upotrijebiti nova tehnološka dostignuća u upražnjavanju svih ovih zabranjenih stvari. Kako se sve može telefon koristiti da se uspostavi kontakt sa tuđim ženama, kako se sve može koristiti kompjuter kako se sve može koristiti nova sredstva u obijanju brava i krađe sve se to postiže dakle i javni mediji i televizija imaju negativan efekat u smislu širenja svih ovih svih ovih bolesti i pošasti u, u društvu zatim usađivanje ljubavi prema zlu. Draga braća, ovo je jako opasno i ovo je velika zasjeda. Usađivanje ljubavi prema zlu. Kad ti ovo neko kaže, ti kaže, kako će ja voliti zlo? Kad ga neko nazove zlom, nećeš ga voliti. Ali kad se neko potrudi i kad nekome šeitan objavi kako se to može uraditi, onda može na razne načine. Jedan od primjera, jedan od primjera možemo navesti na primjer da se u jednoj seriji da se u jednoj seriji isforsira da je se neka mlada djevojka se ljubila u nekog mladića koji je neprikladan i neprihvatljiv sa islamskog aspekta, je tako? I babo ne da njoj da se uda za njeg. I šta je sad ovdje? Kad se ovako predstavi stvar, vi naravno kažete, baba ima pravo da je zabrani. Jer sa šarijaskog aspeta se ne smije ni udati dok joj babo ne dozvoli. I ako se uda, brak nije valjan. Batel je, je tako? Sasvim normalna stvar. Međutim, kroz seriju to neće ići tako dugo će se prikazivati njegove patnje kako on čezne za njom kako ona njezne patnje i tako dalje a onda će se na kraju prikazati babo kao osorna i gruba kao neki idiot i šta će se desiti na kraju ti ćeš priželjkivati prateći tu seriju da ona uspije u svojoj nakrani da pobjegne od oca saosjećaš se sa njom i ti si se tu stavio na stranu šeitana jer si protiv šarijata Baba ima pravo da je zabrani, ali ti isprotiv njega. Stavljaš se na stranu zla. Dakle, jednostavno, zlo se kroz razne metode uljepšavanja čini dragim i prihvatljivim, a dobro, dobro, i šerijat i Allahove odredbe se čine odvratnim, teškim i neprihvatljivim. I onda se ljudi predeljuju opredeljuju za zlo. Bez da to osjećaju. Bez da osjećaju da su zapali u takvu opasnu stvar. Oni ne osjećaju što se sa njim događa. On jednostavno prati seriju. Allah subhanahu wa ta'ala onima koji želi da se zlo raširi među muslimanima, prijeti teškom kaznom, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna ladina yuhibbuna an tashiya al-fahishatu fil ladina amanu lahum 'adabun alim fid dunya wal akhirah, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Ta zaista oni koji žele da se proširi zlo među mu'minima, njima je teška kazna, bolna patnja i na dunjalu koji na hiretu. Allah zna, a vi ne znate. Od šeitanskih spletki je da se kroz najobičnije scene, kroz najobičnije scene, dakle, film u osnovi i njegova i njegova tema ne mora biti razvrat iz inalog. Može biti najobičnija scena, policijski film, ali se i u tim policijskim scenama, scenama hapšenja policija i tako dalje, scenario skoncentriše i kamera se usmjeri na određene haram stvari. I prilikom hapšenja scena golih dijelova tijela ženskih i tako dalje i poslije čovjek kad se sjeća te scene osnovna upečatljiva stvar koja ostaje kod njega u svijesti je ona zabranjena scena. Onaj haram koji je vidio. Dalje od opasnih stvari i rezultata praćenja javnih medija, posebno televizije, je da se čovjek navikne na gledanje harama. Jednostavno se navikne i izgubi skroz osjećaj da je ono što on gleda haram. Izgubi skroz osjećaj da je ono što on gleda haram nema nikakvog osjećaja da radi nešto što nije u redu. Uopšte to ne osjeća. I vi ćete vidjeti da je, ako pratite, ja se sjećam, ja se sjećam da je u našim zaostalim bosanskim selima, kad je se proširila televizija, da je se omladina ismijavala starijim ljudima koji su se držali vjeri i kojima je fitra bila još uvijek zdrava kad bi ulazili u kuću gdje ima usob, gdje ima televizija, prekrivalo bi oči. Ili kad bi se pojavila neka određena scena, izlazili bi isoba i tako dalje. To se dešavalo, je tako? Ljudi su izražavali odvratnost zbog gledanja u haram. Nisu mogli sebi to da dozvole, stidjeli se. Međutim, danas, nakon samo nekoliko godina, nakon 10, 20, 30 godina. Danas možete ući kod nas u Bosni kod možda najuglednijeg čovjeka u selu koji je uzor svima u vjeri kod nekog starijeg hađije uđite kod njega u sobu on serbes sjedi sa svojom čeljadi i gleda televiziju on više nema onog osjećaja koje su imale hađije njegovih godina prije 20 ili 30 godina. On je se navikao na to zlo. I kad bi ti, kad uđeš i tako ga zatekneš, kad bi ga opomenuo na to, i kad bi mu ukazao na taj grijeh koji on čini, bio bi, šta? Ti onaj koji je izgrednik i koji sa kim nešto nije u redu. Dakle, bilo je dovoljno samo 10, 20 ili 30 godina da se zlo proširi toliko da ga više ne možeš ni kritikovati. Da ga više ne možeš ni osporavati. Da onaj koga počne osporavati, da će on biti osporavan. To je ono što se desi sa ljudima i što se desilo sa kao mulut, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم i nije bio odgovor naroda Lutovog ništa drugo osim da su rekli istirajte porodicu Lutovu iz vašeg sela. Šta mislite zašto? Istirajte porodicu Lutovu iz vašeg sela. Zašto? Innahum unasun tatahharun. Zato što se čiste, zato što oni vole da se čiste te bi prvo naum, prije, naum palo, istirajte i zato što se nečiste, jel tako? Ne, ne, istirajte i zato što se čiste. E zato bi i ti bio istiran iz sobe onoga koga bi upozorio na gledanje televizije. Zašto? Zato što ti ne gledaš. Zato što ti ne gledaš tu televiziju. Dakle, pogled je teška stvar i ogromna stvar kaže u jednom hadisu poslanik sallahu alaihi wa sallam el ajnani tezni wa zinahuma an navar oči čine zinaluk a njihov zinaluk je pogled njihov zinaluk je pogled dalje od opasnih posljedica i velikih bolesti i problema koja nastaju iz praćenja dnevnih medija, javnih medija, a posebno televizije, je širenje lošeg uzora među svijetom. Širenje lošeg uzora. Tako se puno vremena na tim medijima ostavlja za intervjuisanje pjevača, futbalera, košarkaša i javnih drugih ličnosti i umjetnika puno sati u razgovor sa njima i onda oni pričaju o svom životu javno pričaju o svom, svojim grijesima o zinaluku o drogi o najopakijim najvećim grijesima a već prije su to ličnosti koje su našle mjesta u srcima ljudi i ljudi se skloni prema njima i osjećaju neku naklonost prema njima jer su izreklamirani E kad osjećaju prema njima naklonost i kad taj kojem su oni naklonjeni živi takvim životom, onda i onaj ko to gleda postaje i njegov život sve bliži i normalni i lakše mu je da da počne taj primjer slijediti. Jer eto kako ćeš postati uspješan u životu. To je taj primjer koji ti se pokazuje. Zaboravljajući da je za mu'mina takad kjana lakum fi rasulillahi usvetun hasana Vama je u poslaniku najbolji uzor. Li men kjane jarđu Allahe. Ko se nada Allahu. Šta? Nada se susretu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Voli jaumel ahir. Ko se nada susretu sa Allahom subhanahu wa ta'ala i ahiretu. Tome je najbolji uzor poslanik sallahu alaihi wa sallam. A ne neki drugi uzori. I prva generacija, wasabi kunel awaluna minal muhađarina wal ansar. Ansar. al muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه i prva generacija muslimana od muhađira i ansarija i oni koji ih u dobročinstvu budu slijedili Allah subhanahu wa ta'ala je sa njima zadovoljan Allah je sa njima zadovoljan i oni su sa Allahom sa Allahom zadovoljni. Dalje, od bolesti i opasnosti koji se mogu desiti onome ko neoprezno ili oprezno, sasvim svejedno, ali stalno i ustrajno gleda televiziju i prati javne medije, je da mu jednostavno se istina obuče u ili laž da se obuče u istinu. Tako se kaže na arapskom jeziku. Kod nas nema tog izraza, a trebalo bi ga uvesti i učestati. Jer je zaista tako da se laž obuče joj se odijelo istine najnotornije laž se oblače u istinu. Pa ako se neko od tih glumaca i pjevača ukori zbog nečega što radi, da to nije baš u redu njihovo pjevanje, on će reći, javno reći, to što ja radim, to je posao. Je tako? A posao je i badet. I ispadne ono što oni rade da je neuzbila ibadet. Iako ljudi sa dječijom pameću mogu dokučiti da je to šeitanska vesvesa, ali zbog toga što su skloni zlu, rado će i kad znaju da je to najobičnija laž, rado će i poslije ponavljati takve fraze. I rado će se povesti zatim. Dalje, neka šerijatska rješenja šariatska rješenja će se osuđivati osuđivat će se šariat Allahova vjera će se osuđivati proglašavati manjkavim i nedostatnim i nedovoljnim da zaštiti naša prava a oni koji svakodnevno miješaju sa tuđim ženama slušaju muziku, piju alkohol oni će govoriti o zaštiti prava i oni će se prikazivati kao borci za prava za prava i oni će štititi ljude kao da im šarijat to kao da im šarijat to ne obezbjeđuje dalje, kroz gledanje filmova i televizije ljudi se podučavaju da kad dođu u tešku situaciju i zapadnu u probleme, svakodnevne životne probleme, da ne koriste šerijetska rješenja za, ta, za te probleme. Nećete ni u jednom filmu, ni u jednoj seriji, ni u jednim vijestima, ni u jednoj emisiji, bilo čemu, naći da vas neko upućuje kad imate nekih problema da uzmete avdest, da klanjate dva rekata, da učinite istikva, da se pokajete Allah subhanahu wa ta'ala, jer ono što vas je stiglo od musibata je zbog vaših grijeha da se približite Allahu subhanahu wa ta'ala jer on je taj koji daje korist i štetu ne, nema, nema takvih uputa nego kad te pritisnu problemi tamo ćeš naučiti i on te konstantno i svakodnevno uči da kad te problemi pritisnu da odeš u kafanu da se tamo malo opustiš ili da se ubiješ se objesiš kad te pritisnu problemi tome će te film naučiti i tvoje dijete. Da se drogiraš kad te pritisnu problem. I razne druge šeitanske objave će vam doći preko usta raznoraznih Allahovih neprijatelja. A preko filma i televizije i javnih, javnih medija. Znači ne zaboravljaju, jednostavno se učini da ljudi i trude se da ljudi zaborave šerijatska rješenja, zaborave na vjeru, na Allaha subhanahu wa ta'ala i nude im se propast. Nude im se rješenja koja su daleko od, od šerijeta i pravog puta. Zatim, rušenje šerijatskih značenja. Rušenje značenja ove vjere. Najuzvišenijih stvari u ovoj vjeri. Jedna od najizvišenijih stvari u ovoj vjeri je stvar teobi i pokajanja. Zar nije? To je jedna ogromna institucija. Ogromna institucija. Da čovjek ima izlazi kad pogriješi. A svi smo grešnici. Onda je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio vrata te obje otvorena. Sve dok duša ne dođe do grkljana. Je li tako? E, eh, to ogromno značenje, to ogromno značenje teobe i pokajanja, će se srušiti u seriji u kojoj se prikazuje mladić koji zapadne u grijeh, pa se onda odmah iza toga pokaje, pa odmah iza tog pokajanja opet zapadne u grijeh, pa opet se pokaje, opet u grijeh i na taj način se i smije i sruši institucija istikvara i pokajanja. Ste razumili, braći? Ili u filmu, gdje svi gdje, gdje su svi žive raskalašano i ne drže se vjere pojavi se jedan pojedinac koji se drži vjere i naziva selam ali on čim dođe u društvo tu on nazove selam i odmah nešto slaže ili se ponaša nepristojno ili je nešto drugo vezano za njega odvratno i na taj način se ruši institucija selama vjeri kompletni ste razumili braći to je jedna od velikih zamki. Ili se, ili se oni koji se drže vjere promovišu kroz one koji se zapravo ne drže vjere, nego vjeruju u sihr, vjeruju u suje vjera razna i to se želi prikazati vjerom. Suje vjerje, suje vjerje je obična glupost, neprihvatljivo sa stanovišta razumom ali se to želi predstaviti vjerom, da bi ljudima bilo što, što odvratni. Zatim se kroz, svakako, kroz ove medije gube djeca. Kvare se djeca, kvare se djeca, a kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam u jednom hadisu, kefa bil mer itmen en yudaja men ja'ul. Dovoljno je čovjeku grijeha da, da izgubi one ili da upropasti one o kojima se brine, znači o svojoj djeci. Zatim, kroz stalno forsiranje običnih životnih problema, znači najobičnijih životnih problema, koji se svakome svak, dešavaju svakodnevno, da ima malo nesporazuma sa ženom, malo nesporazuma sa komšijom, malo nesporazuma s nekim od braće, malo nesporazuma s ovim ili s onim, od tih najobičnijih problema, jer inače ne bi imali materijala šta bi svaki dan plasirali na tim medijima, on je od najobičnijih tih životnih problema prave velike događaje. Velike događaje. Velike događaje. I onda ih pokušavaju kroz te svakodnevne životne probleme napraviti velike događaje i pokušavaju da se da se jednostavno u svijesti ljudi ostanu određena pravila pravila vezana za te svakodnevne probleme na primjer stalno se pokušava kroz serije prikazati kako uvijek kako uvijek se sve krva svađa sa snahom i stalno je to tema stalno tema dok ljudi ne pomisle i ne povjeruju kroz stalno potenciranje takvih priča i takvih e, nesporazuma da je jednostavno životno pravilo da sve krva ne voli snahu ili snaha ne voli sve krv. I ljudi to nose sa sobom u život i vjeruju da je to tako. To mora biti tako. Ste razumeli? A onaj ko počne život sa takvim ubjeđenjem i ponese to kroz sa sobom u život, šta će sa njim biti? On će jednostavno ponijeti sa sobom i ta osjećanja. On će i ponijeti sa sobom ta osjećanja. I sutra kad se posvađa, snaha sa svekrvom neće uopšte iznad, pa reće to je pravilo, to mora biti tako. A nije braće. A nije braće. I tako dalje. Dalje, od opasnosti koje nam prijete odatle je da se jednostavno dunjaluk odraži i ljudima. Ističe se dunjaluk. Pokušava se kod ljudi probuditi ljubav prema dunjaluku a da zaborave ahiret. Da samo misli na dunjalog. Kako? Kroz razne filmove, serije, ako hoćete i političke emisije, se prikazuju ljudi u najraskošnijim hotelima. Tako? U najraskošnijim restoranima. Vozaju se u najraskošnijim autima. Je tako? I onda čovjek koji gleda stalno tu televiziju i prati te medije, stiče dojam da sav svijet tako živi. I onda počne žalt kako je on jedini miski na dunjalku svega od dunjalka promaš. I onda počne zapinjati da on sve to mora tako taj nivo postići. Ste razumeli? I šta se dogodi u svemu tome? Zaporav je miskin da je na dunjalku. <laughs> Da će ovo sve brzo proći zaboravio miskin šta sve iza ovoga slijedi i sruši život svoj trčeći za dunjalkom koji imaju onako propisan i zagarantovan i neće stići ništa više osim onoga što mi je propisan a neće ga provaći ništa od onoga što mi je određeno i propisano znači podsjećanje i razvijanje pohlepe kod ljudi za dunjalkom. Jer kad zaživi ta pohlepa kod ljudi za dunjalkom, onda ih je lahko kontrolisati. I onda ih je lahko imati sve u ruci. I onda ih je lahko zavoditi i lahko im svašta drugo, svašta drugo pričati i zavoditi. Zatim od, od opasnosti, od opasnosti je i to da se kroz javne medije i televiziju ispijava vjera i ljudi vjernici i ljudi koji predstavljaju vjeru. I na taj način se postiže jedan vrlo jak efekat. Na taj način odrastaju generacije koje se stide svoje vjere. I odrastaju generacije sa kompleksom, iskompleksirani ljudi, koji u sebi nose vjeru, ali su iskompleksirani jer je ona ismijana od strane društva i od strane preko tih javnih preko tih javnih medija. Tako ćete vidjeti kad god se prikaže neko ko se drži vjere, njegova slika treba da bude što ružnija, što odvratnija. Je tako? Ispod njegove slike treba je da budu što odvratnije i što gnusnije parole. što ružnije riječ terorista ne znam šta sve mogu izmisliti s druge strane kad se slika pravi terorista i kad se slika pravi zulumčar i kad se slika pravi zločinac i izgrednik i onaj kome bi po normama Allahovog propisa i Allahovog šarijata se trebala glava skinut, on kad se slika, slika se u najljepšem svijetu. Našminka se naj podabranijim šminkama i ispod njegove slike najljepše i najsvjetlije parole i najljepše riječi, najbolje i birane riječi se napišu. Jest. I onda se tako to usađuje u svijest, u svijest ljudi, bez da oni to osjećaju svakako je najobitnija i najpogubnija stvar koja nam dolazi iz filma je da se čovjek poljulja u svojoj vjeri. Poljulja se u svojoj akidi. Kako, na koji način? Jedan mladić koji se drži sad vjeri, ostavio je sve grijehe u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan takav mladić kad pogleda jedan film, u kojem ljudi tako komotno piju vino, alkohol, hodaju sa tuđim ženama, zinaluče, sve to tako sretno i fino prolazi, jednostavno kod njega se poljulja njegova akida i njegova vjera. Kako? On počne doživljavati da sve te tunjalučke strasti i slasti svi drugi upražnjavanju, a on ih ostavio. Pa se onda počne zapitkivati, da li vrijedi da on život provede tako, ostavljajući, žrtvujući sve to, a može sve to sve priuštiti. I počne se tako zapitkivati. I na taj način počne šubha i sumnja ulaziti u njegovo srce i razarati njegovu vjeru. I onda se počne pitati, da li stvarno vrijedi da ja tako živim? skromno, da mi sve to promakne, da ne uživam i ja u ovom dunjalku. Da li zaista ove vjerske zabrane, da li je to zaista istina? Da li zaista tako to treba? Što to tako treba? I tako dalje. I onda, ako ustraje i nastavi u tome, na kraju će ga to ili izvesti izvjere skroz, ili ako bude se već naviku na ibadet, na klanjanje namaza, to će nastavljati obavljati bez ikakvog osjećaja imana. To će rad zato što rade ljudi. Što rade ljudi. A ostaće u njegovom srcu ona sumnja koja se rodila kao rezultat gledanja filmova i serije. I obavljat će namaz bez ikakvog osjećaja ništa u tome neće osjetiti ni doživiti. Jer to radi jednostavno zato što to naviku ne može to sad on ostaviti već se naviku ili drugi ljudi radi ili je taka atmosfera u njegovoj porodici i tako dalje i tako dalje a neće ostaće bez slasti imana neće osjetiti šta je to zapravo zašto to on sve sve radi zbog one sumnje koja koja je raz, razorila njegovu njegovo akidu, njegovo vjerovanje. Zatim, kroz stalno gledanje televizije i filmova se gubi ljubomora. Gubi se ljubomora prema Allahovoj vjeri. Gubi se ljubomora prema vlastitoj časti. Gubi se ljubomora prema moralu i ahlaku. Jer se najmoralniji i najčistiji ahlak kroz te filmove smijava. A ističu se neke druge vrijednosti da su vrijednosti. I tako čovjek gubi, gubi tu ljubomoru zbog stalnog gledanja u ono što je suprotno onim principima na kojima je on odgojen ili treba da bude odgojen, odnosno na islamskim principima. Zatim se poljulja njegovo povjerenje u islam općenito, islamski moral i šerijat, a kad se poljulja povjerenje u šerijat i islamski moral, onda će on tražiti neki drugi uzor. Zato je Ulema prije kudila da se uči, uče jezici ćafirski, kojim govore ćafir. Smatrao to pogobnim. Zašto? Zbog prečestog komuniciranja sa njima i stalnog druženja sa njima i učenjem njihovog jezika i komuniciranjem sa njima uči se njihovo ponašanje, njihovo razmišljanje. Uče se njihovi gestovi, njihova gestikulacija. I onaj kod koga je poljuljana već unaprijed vjera u islamsku akidu, u šerijatu, u Allahu vjeru, i poljuljan je sam u svom vjerovanju, kroz sve to će mu postati drago njihovo ponašanje, i drago njihovo razmišljanje, i draga njihova ideologija, i počet će se polako povoditi, povoditi za njima, na način da će počet pitati, jel, ode kod njih ugoste, vidi kako se oni ponašaju. Onda se počne pitati, a što naše žene su tako zamotane? A pa što naše žene ne mogu onako lijepo da iznesu pred nas, pred naše goste sofru, kahvu i večer? Kako je to lijepo? Počne mu se sve to najvratnije stvari mu se počinju sviđati. I počne se pitati zašto? Zašto tolika ograničenja? i tako dalje. Sve te sumnje i sva ta zapitkivanja, kad nađu mjesta u njegovom srcu, on je na pola puta izvjeren. Ako nije skroz. Ukoliko nastavi, sigurno je da je zanevjerovo nakon, nakon vjerovanja. Zatim, stvara se negativna atmosfera među samim muslimanima. U početku, za kafirima i njihovim primjerom povede se jedan, slučaj. Je li tako? U našim muslimanskim selima sjetila se jedna pa se malo razgolitila, skinula maram sa glave i prošla kod sela i ljudi je gledaju. Čude se. Vjernici se čude njenoj hrabrosti, kako se ne boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Osjećaju odvratnost prema onom što je uradila, a pokvareni ljudi se sa divljenjem gledaju. I onda komentar bude u selu, kaže to je vjerovatno učiteljica. Jer je samo učiteljica tako prolazila razgolicima. U takvoj atmosferi onaj ko hoće da bude izgrednik, teško mi je izdržati, brzo će se povratiti. Međutim, kad se to namnoži, kad se to namnoži i raširi, onda više ne možeš protiv toga progovoriti jer to postane obična stvar. Postane normalna stvar. A da se stavi nikab i da se prođe kroz selo postaje nenormalna stvar. To je van pameti. To je van pameti. Jeste li vidjeli ljudi kako se kroz ove filmove i medije i televiziju za kratko vrijeme stvar okreće sa nogu na glavu? Skroz se promijeni situacija. Skroz se promijeni situacija. Nakon toga, kad se promijeni ta skroz situacija i sve se okrene na glavu, i sve što je pozitivno postane negativno, a sve što je negativno postane pozitivno u svijesti ljudi, onda više ne možeš da ustaviti zlo. Onda onaj ko ustari da se bori protiv zla, on je izgrednik. E, pod pritiskom takve situacije, pod pritiskom takve situacije, onda muslimani počnu tražiti izgovor. Počnu tražiti izgovor. Onda počnu, umjesto da usuđuju sebe, što su im žene otkrivene i šćeri, oni počnu tražiti izgovor da je to u redu, ali da šerijat nije prikladjen za ovo vrijeme, da je za ovo malo. I na taj način izađu izvjer, je tako? To je izlazak izvjeri. S druge strane počnu tražiti izgovore kroz takozvane učenjake koji počnu proturat razne fetve. Da ne kažemo fetve, letve. Počnu im proturat. I onda takvi, takve ličnosti se ističu kao veliki učenjac, kao reformatori, kao obnovitelji vjere, a u stvari su to poražene ličnosti. Posustali su jednostavno realnosti, pritisak realnosti, koji je negativan, je ih porazio. I oni su počeli tražiti izgovore i izmicao se. Izgovore i izmicao se. Kada bi neko, i to smo osjetili kod nas u Bosni, kad se počele se otvarati javne kuće, kad se počele otvarati javne kuće, bilo je žestoko negodovanje. Je li tako? Dalje u islamskom svijetu kad bi se javno počeli otvarati javne kuće i počele se isticati reklame. Je li tako? Negodovanje bi bilo još žešće, je li tako? Zbog zinaluka kao ogromno grije. Međutim, sad dobro obratite pažnju šta znači taj pritisak stvarnosti, realnosti. Kako ljude natjera da počnu bježat od nje i tražiti rješenja. Umjesto da je mijenjaju, počnu mijenjati sebe i svoje razmišljenje. Odnosno, umjesto da mijenjaju realnost koja je suprotna šerijatu, oni pokušavaju mijenjati šerijat. Zar nije u islamskom svijetu, a i kod nas i svugdje u svijetu, da se ne može maći od banki koji posluju sa kamatom? Čije su reklame javno istaknute? Zar to nije rašireno? Rašireno masovno. Ima li ko da govori protiv toga, da se bori, da ustane, da negoduje zbog toga? Ima li ko? Ne ima. Kad bi sad neko tako javne kuće počeo otvorati, izbio bi rat. A kamata je veći haram od zinalog. I veći grih. I šta se onda događa? u jednoj takvoj atmosferi gdje smo gotovo, šta ćemo sad? Dovedeni pred gotov čin, raširila se kamata, svugdje kamatne banke, u jednoj takvoj atmosferi, kad smo poraženi i doživjeli duhovni poraz, onda nam dođe Alim i kaže, pa nije kamata haram. Pa more to ovako, more to onako, počne tražiti razna rješenja u ime vjere kad su sve žene se razgolitile kad su se sve žene razgolitile onda se pojavljaju učenjaci koji šarijatski pokušavaju u ime vjere opravdat miješanje muškaraca i žena ste razumili vraću kako se događaju ti procesi da pod pritiskom te stvarnosti i realnosti ljudi jednostavno gube osjećaj za istinom a prihvataju laž. Čak i oni, a većina nas je takvih, koji znaju da to nije u redu i da taka fetva nije u redu, da je neispravna, znaju, sami znaju da je suprotna šarijetu i Allahovoj vjeri i da se ne može nikako opravdati, rado je prihvataju. Rado je prihvataju. I takvi učenjaci postaju dragi i popularni rado se prihvata takva, prihvata i takva rješenja. Zašto? Zato što idu i ugađaju našim strastima. Ugađaju našim strastima. I onda imamo izgovor. I drago nam je kad čujemo takvu, takvu, šta? Letu. Šta još opasnost filmova? Svi ti glumci, ili većina njih, i veliki broj njih, su kršćani, budisti, ili tako? Filmovi obrađuju razne teme. Svi ti glumci su svojim ponašanjem, nošenjem križa na vratu, klanjanjem pred budom, raznim frazama, psovkom, raznim širkijatima, frazama koji nose u seb širk. Čine od onih koji stalno gledaju i zavole te glumce, zavole te glumce, da se naviknu na takve scene i to je njihov prvi korak i prva priprema da i sami sutra učine istu stvar. Obje se krst i čučnu pred kipa budinog i tako dalje. I izgovore onu psovku i izgovore onu neku frazu koja je puna širka i koja izvodi izvjeriti. Dalje, kroz filmove se raspaljuju strasti. Raspaljuju se strasti. Pogotovo kod omladine. Pa i kod odraslih i oženjenih. I porodičnih. Raspaljuju se strasti. A kad se strast raspali, treba je utoliti i zadovoljiti. Tako? E, imaš dva načina da zadovoljiš. Strast na dozvoljen šerijatski način i na nedozvoljen način. Međutim, obzirom da se kroz film istovremeno i uz raspaljivanje strasti ne daju šerijatska rješenja za njihovo zadovoljavanje, nego se odmah podučava nelegalnom utoljivanju gladi i strasti, onda će obično onaj ko gleda film kad mu se raspali strast neće tražiti šarijetsko rješenje nego će krenuti, krenuti s tramputicom i tako filmovi i gledanje filmova proizvodi izgrednike proizvodi kriminalce proizvodi kriminalce ovo je veliki problem posebno vezan za arapski svijet i za istok jer oni su sad u situaciji da gledaju ove filmove i kad im se raspali strast tamo je ne mogu zadovoljiti i onda pribjegavaju putovanju u kafirski svijet gdje mogu slobodno i otarašeno da se razvratno ponašaju e ovdje na zapadu tajne službe čekaju takve ljude i takve mladiće i kad ga vide i primijete da se odmetno u grijeh to je dobra pretpostavka da je on daleko od svoje vjere i onda ga počnu i uvati i dovedu ga u razne ne, neugodne situacije ili ucijenama ili kupovanjem ga počnu zapošljavati da radi za njihove, za njihove interese zaposli ga jednostavno da radi protiv vjere svakako od opasnosti je oponašanje oponašanje tih glumaca oponašanje kafira oni koji zavole te glumce oblijepe svoje sobe s njihovim slikama da tako obilježavaju njihove rođendane i tako dalje to je sve dakle prevazilazi prevazilazi normalno ponašanje zadivljeni su njihovim pokretima njihovim gestovima njihovim frizurama njihovim odjevanjem i tako dalje tako mi postajemo i praktično muslimani postaju samo tržište za njihov smrad i za sve njihove najopakije bolesti. Jedna teška stvar koja se događa kod takvih ljudi je unutrašnji sukob koji nastaje kod takvih ljudi. S jedne strane zadivljenje tim kufrom, s druge strane još uvijek u njem tinja njegova vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala. Naravno da ono što je naučio od vjeri što je naučio od vjere naučio je na jedan nekvalitetan način čak i onaj koji ga podučavao vjeri i on treba da bude podvrknut podučavanju obično je naučio o vjeri ono u djetinstvu uz batinu onako nešto površno i na pamet i tako dalje kad se uporedi to što je ponio od vjere a prihvatio je na takav neprihvatljiv način kad se to uporedi sa onim što mu se nudi kroz film na najljepši način na razne istudirane, prefrigane šeitanske metode mu se prikazuje u najljepšem svijetlu zašto će se čovjek opredijeliti? Naravno za ono što mu se nudi na lijep način i želi mu se uljepšati na najljepši način. Želi mu se uljepšati da ispadnu to najljepše stvari koje on može dokučiti u životu. Zatim gledanje filmova i serija i televizije proizvodi slabe ličnosti. Nesposobne za borbu sa životom i životnim problemima. Jer takvi ljudi za svaki svoj životni problem on bjegava, bježi od realnosti. Bježi u film, bježi u muziku. Kad ga šta pritegne, treba neki svoj problem da riješi, a on upali kad se sluša muziku da malo pobjegne od tih problema. Jednostavno ga, jednostavno ga uništava i pravi nesposobnim. A onaj koji je nesposoban da riješi svoje vlastite probleme, još je manje sposoban da razmišlja o problemima umeta i da je njih rješava. I da njih rješava. Jednostavno film i televizija i muzika pravi od ljudi nesposobnjaković. Čak takvi ljudi nemaju volje da čitaju ni ono što, što u čemu živaju. Ni to nema volje da čita. Nema volje da čita zabavni roman. Radije će pogledat film. Jel tako? Nema volje da čita. Gubi svaku volju za čitanje. Zamislite, kad nema volje da čita zabavni roman, jer je to zamorno za njeg. Teško je to. Lakše je gledat film pa se zabavljati kako će imati volje da otvori knjigu islamskog fikha i šerijatskog prava i da čita gdje nema nikakve zabave. Ništa ga tamo neće zabaviti. Osim što ima od Allahove propisa, jajeta i ilma i nauki. Kako će osaboriti da to čita? I općenito je ovo veliki problem muslimana da su narod koji ne čita. Užasno malo čita. Da smo narod koji ne čita. Dalje, od tih opasnosti je i odvraćanje od korisne nauke i znanja. Jer onaj ko prati filmove i toliko je zapošten futbalom i košarkom i sportom i drugim umjetnostima, takozvani, on fizički ne može stići da se bavi, bavi korisnim stvarima, da izučava medicinu, da izučava tehnologiju i tako da nema vremena. Fizički, fizički to neće stići. Svakako kroz filmove se čovjek veže za kafirsko društvo, za atmosferu u kafirskom društvu. Počinje dakle razmišljati kako razmišljaju kafiri, počini se diviti njihovoj demokratiji i slobodi kako oni mogu slobodno izražavati svoje mišljenje i tako dalje svakako televizija je jedan od osnovnih uzroka i javni mediji su jedan od osnovnih uzroka širenja nemorala i droge i prostitucije i prostitucije čak i onda čak i onda kad se da tako kažemo prikazuju dokumentarni filmovi dokumentarni filmovi, da tako kažemo, oni koji prikazuju taj film kažu ili žele tim filmom da odvrate od droge. Ste razumeli? Prikazuju se filmovi koji pokazuju negativne posljedice droge i tako dalje, pozivaju da se ostavi, upozoravaju na opasnost droge i tako dalje, ali čak i takvi filmovi pospješuju širenje droge na način da se i u tim filmovima detaljno prikazuje kako se droga može sijati, proizvoditi kako se trguje, kako se može krijumčariti i tako dalje i na taj način se pospješi njeno širenje. Neki podaci kažu da većina većina onih koji se drugiraju u arapskom svijetu kad su ispitani kad su ispitani radili su to iz oponašanja radi oponašanja određenih glumaca iz filmova. Određenih glumaca iz filmova. Veliki procenat, veliki procenat je onih koji smatraju da je televizija jedan od osnovnih, od osnovnih metoda širenja nemorala među muslimanima u svijetu. Zatim od šteta koje nastaju iz gledanja televizije i filmova i praćenja medija je razaranje porodice jer kad se svako zabavi televizijom prekida se unutrašnja komunikacija prekida se unutrašnja komunikacija oca sa sinom sina sa ocom muža sa ženom strazumbi, majke sa djetetom jer svako komunicira sa televizijom prekida se ta komunikacija to je s jedne strane s druge strane se često kroz filmove i kroz serije otac prikazuje kao neprijatelj, ili sin prikazuje kao neprijatelj, ili žena kao onaj ko, ko podvaljuje, ili muž kao najveća opasnost. Kao najveća opasnost. Ili institucija muža i mjesto muža kod žene se ismijava. Javno se ismijava. Pokornost mužu se prikazuje kao ružna stvar za ostalost. A ne stvar ibadeta i pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim da ne govorimo o šteti po zdravlje, po mentalitet. Naučno je dokazano da djeca koja više sati dnevno gledaju televiziju zaostaju u razvoju, intelektualnom razvoju za djecom koja ne gledaju televiziju. I eksperimenti su u psihologiji isprovedeni. I dokazano je to. Da ne govorimo o šteti, znači praktičnoj šteti za oči, za zdravlje, o ekonomskoj šteti, što se novac ulaže za to što se kupuju kasete i tako dalje. To pojedinac troši na besposlicu, a i čitavo društvo ulaže ogromna sredstva u neproizvodne djelatnosti. I time društvo i ekonomija slabi i propada, jer oni ulažu u neproizvodne djelatnosti. Onaj ko ništa ne proizvodi, ništa korisno, nikakvu praktičnu korist ne donosi ljudima, to se najviše plaća filmovi, kaseta, muzika, pjevači najviše zarađuju, glumci najviše zarađuju, a ništa ne proizvode. A ništa ne proizvode. A proizvođač se dovodi u situaciju da mora zaraditi za sebe i za njih. Za sebe i za njih. To, je, to su određene štete. Na koji način se ovakvi, ovim stvarima suprostaviti? Na ovaj način. Što će se nastojati što će svako od nas nastojati da sve ove štete sve ove štete zapamti i objasni ih onima koji još nisu primijetili ili ih ne razumiju. Znači da se objašnjava štetnost toga. To je jedan od načina. Drugi, drugi način je da se preko institucija, udruženja i raznih drugih metoda metoda koje su nam pri ruci u ovom društvu, da se zalažemo i dižemo svoj glas protiv nemorala koji se širi preko medija. Preko medija. Ako ne možemo ukinuti sasvim zlo, onda ga možemo umanjiti. Onda ga možemo umanjiti. I to se često događa i to je pozitivna stvar da se mi interesujemo i bunimo protiv toga, bunimo protiv toga, ne bi li se to zlo smanjilo. Zatim je naša obaveza kao muslimana, obaveza da ponudimo zamjenu. Da ponudimo zamjenu. Da nastajimo da nastajimo da kao muslimani u svijetu izgradimo svoje islamske medije koji će funkcionisati na islamskim principima koji će biti adekvatna zamjena i dovoljno privlačni i kvalitetni da odvrate muslimane od praćenja, od praćenja na islamski program. To je otprilike ono što smo imali na umu, večeras da napomenem, svakako da niko od onih koji vrijeme je već prošlo, koji ustraju u gledanju televizije i zbog propasti koja ga zbog toga zatekne i u samoj njegovoj vjeri i u njegovoj zdravlju i u njegovoj porodici i u njegovom ibadetu što neće osjetiti slast ni imana ni ibadeta zbog toga neće moći nikoga drugog kriviti kao što ni oni kad budu pre, dovedeni pred vatru stanovnici vatre neće moći neće imati niko izgovora kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين reći će oni koji su bili poniženi i slabi slabići na dunjaluku reći će slabi onima koji su se oholili da nije bilo vas mi bi bili vjernici da nije bilo presjednika da nije bilo politike policije, države i televizije mi bi bili vjernici tako će reći kad budu dovedeni pred vatru šta će im ovi odgovoriti قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناهم صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم reći će ovi koji su se oholili i kiburili onima koji su bili slabi zar smo vas vi mi spriječili i odvratili od upute kad vam je došla bel kuntum muđrimin nije nego ste vi bili muđrimi vi ste bili zulumčar. Vi ste bili griješnici. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب i reći će oni koji su bili slabići, slabi, onima koji su se oholili, nije, nego ste danonoćno spletkarili da bi nas odvratili od Allaha subhanahu wa ta'ala i naređivali nam da ne vjerujemo u Allaha subhanahu wa ta'ala i da mu činimo širk i svi će zajedno jedni i drugi prikriti svoje kajanje kada ugledaju kaznu, kada ugledaju azab. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا a na njihovim vrat, na vratovima oni koji su bili kafiri i nevjerovali ćemo staviti zinđire hel yurzevne ila ma kanu ya'malun hoće li biti kažnjeni osim onako kako su kako su zaslužili جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك